Perfecto tu perfecto baby, tu movidas, tú movidas, pero Michael. Berą na bicie, skumaj to oh. Widzisz ziom, nie czuję stresu Wpadam, żeby zbić pionki Jestem głodny sukcesu jak jebany wilk z Wall Street Mów mi, wilk z Polski, mistrz Polski Dziś odbij ich z Idź pod nim Zbyt słodki, hmm, plotki? Czego oni tu chcą? Nie wiem, moich wersów tu bądź Pewien, jedni gonią ten sos w gniewie Słowo co jak cios Debit, ha. moje, moje Moje wersy to nie duma chwili Brudny smog sprawia, że mam czarny język Suahili, moja suma styli Ósemka w poziomie, ziomie Na poziomie, rap na koniec, brafi i tak ci nie zabronię Jestem jak goniec, ty życie weź w dłonie Albo dzwoń pod 112, jeśli na mnie chcesz donieść Odniosłem sukces, więc piszą o mnie na forach Mógłbym opowiedzieć im o jutrze, byłem tam wczoraj ha, Idę na torach, ideał olał dziś W cybermatołach syf, tu wyzera pola Powiedz czego ci brak, tak? Podpiszemy tu traktat, tak? to mój Traktat, tak? tak? tak, tak Wersami robię tą rzeź, popierdolone mam w głowie wiesz Chyba za dużo tu biorę na siebie, na niebie widziałem już siebie i krew Leci tu z miasta ta iskra, złametka wbijam w to Hejterom ma la vista, dla fanów ty amo Życie tu bilar ziom, ty grasz bez kija ziom Kolejna bila co? Do łóżek pijam ją Big pijacz nijak, tu latasz na bitach, elita jakby była Bibera na klipach Selena Gomez, mam cele na koniec Tak wiele na tronie siedziało już Kto teraz siedzi w koronie? Nie obleciał mnie, nie? Masz tu na skinienie Dobrych zwrotek ode mnie Bije szybciej to pewne Robię beat, potem tekst, na tym składam cały ty mordo, Adam Małysz, Dakar, Parys to nie dla mnie Gra WWA, gadam cały czas o prawdzie Na bruku ta, taka ta kultura Moich wersów struktura, kupunktura Bo wbijam im z pilki, a skrzyczą ratunku a Bo pojebane co czy martwi, kiedy zapisuję rymy na kartki Co to komuna, rymy na kartki, mordo nie kumasz, każdy wystarczy o, Czego warczysz, okupujesz te przeglądarki Przez to marnie mają ciarki jak wampir, wiem to z nami często na nakarmi Nie zabiorę cię dziewczyno nakarmi, zabiorę cię na party, więc rób się na Barbie Lubię kiedy tańczysz, lubię kiedy patrzysz, lubię kiedy walczysz o mnie Wolniej, weź się obszy przytomni na chwilę Zmierzymy kurz na butach, jak w Soczi Kamil Stop Lecimy kurwa tutaj Na tej scenie potrzeba mistrza, aktualnie to potrzeba wyższa Dlatego ziom ja to wykorzystam, bo nie znam większego pojeba niż ja Nie, to nie banicja, choć na propsie ta ekstradycja Bo wielu chce mnie do piekła wysłać, a dla mnie to raczej do nie ma misja Moje wersje jak Majdaj, kiedy łapie Majka, oni chcą graj tak, oni chcą high five To nie hard vibe, choć wiem się wysoko jak Balbach, masakra Bronią maszynową, skurwysynu Pojebany do flow, który Bóg mi tutaj przyniósł Zmienia mordo po chwili głos, który zostawia często blizny flow Hashtag Emily Rose Będą potrzebne egzorcyzmy, o, oh, leci stale Złap, co tu mierzy skalę Sprawdź, co tu leci dalej, o W sieci stale wysyłamy znów sygnał Jestem tutaj kryształ Wielu nie chce, bym błysał Sekta charykryczna Tworzy na bitach slalom Małpa WWA Instagram, klikaj follow ho. Wbić na salon nie chcę Żyć na szaru nie chcę W klipach mają bezsens i to w rymach kładą wiecznie Pusty slogan, pusty slogan Zobacz jak się lepi te słowa Epitety mowa to moja choroba i toba mija Gra nie wierzę, ja nie wierzę w nią i wijam Bo nie jest już chyba na siłach Powstrzymać grę w moich siłach uh, Tak wielu mnie ocenia, niewielu mnie docenia Bez celu, bez wątpienia To perpetuum pokolenia Wciąż czuję ciarki najlepsze Gdy łapię majki na setkę Od białej kartki na wietrze Do własnej marki na metce uh, Zabierasz fanki na backstage Oceniaj muzę To ją nagrywam mordo, nie sextape Depczę tych co wiecznie mi chcą w serce bić Coś więcej niż nóż Cóż, bywaj zdrów, synu mam w rymach tusz, w żyłach puls, w klipach luz Bitach czuć ten klimat już, ktoś do bledki tu zwija sus Ta muzyka to siła słów, o Siedem płyt za mną, najlepszy przede mną w ciemno Mogę to obstawiać na pewno, wiem to, kto dotrzyma mi tempo Nikt, kiedy kończy się ten film, pojawią się napisy Jak skończy się ten beat, usiądę do klawiszy Peace. Wiesz, nie ma tego zego, co nie wyszło na dobre A progres to problem tych, co mają obłęd W oczach ja dalej trzymam formę i popatrz, że chyba muszę to kochać Skoro dalej kładę wokal na bity niesamowity, tak jak machine gun Next level to mój rytm życia, mój styl bycia, mój rym Słychać mój beat, wnika ten plik, klikaj, bo jestem dziwny Jestem inny i noszę blizny, pokonałem schody Lubię zgrabne tyłki, a polskie cycki cenię bardziej niż austriackie brody ha, Oni chyba wiedzą, kiedy wjeżdżam Oni chyba wierzą, że im przestał, nie wiem co to presja, nie wiem co to przegrać Nie wiem, pod stalt próbujesz mnie potępiać, wiesz jak jest to wejdź zakręt i pies zaglej Płyń z wiatrem, mam kwit, zgadłeś więc naprawdę ci dziś już nie chcę nic Dopóki pragnę żyć Znam swoje wady i choć noszę w sobie piętno W tym wypadku grę uważam za zamkniętą Next level 2